Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մի քանի տարբերակ կա հանրային հերոստանգերության եթերում հաստատել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի համար կարևոր է, որ խաղաղության պայմանագրի առնվազն ուժի մեջ մտնելուց առաջ դելիմիտացիայի գործընթացն ավարտված լինի։ Խաղաղության պայմանագրի շրջանակային եւ ոչ շրջանակային տարբերակներ կան։ Մենք մեր առաջարկներն ենք ներկայացրել Խաղության պայմանագրի տեքստի շրջանակի վերաբերյալ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում հայկական պատվիրակությունը իր մեկնաբանությունները, առաջարկները մեծ հաշվով տեքստի մեր տարբերակը ներկայացրել են քննարկման եւ հույս ունենք, որ Ադրբեջանը դա կառուցողական կքննարկի եւ կարձագանքի։ Եթե կողմերի համար ընդունելի լինի առաջարկների շրջանակային տարբերակը, ապա վարչապետը չի բացառում փաստաթղթի մինչև տարեվերջ կնքվելը։ Շրջանակային համաձայնագիրը գծագրում է հարաբերությունների ընդհանուր շրջանակը, բայց չի հասցեագրում բոլոր հնարավոր հարցերը։ Արցախում դեմ չեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, բայց դեմ են, որ խնդիրները փոխկապակցվեն։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի կարծիքով Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրում Արցախի խնդիրը պետք է հիշատակվի։ Ինչ որ կերպ պետք է ինչ որ անհրադարձ կատարվի։ Մենք իրատես ենք, չենք ուզում ծայրահեղական գաղափարներով հանդես գանք։ Ասենք օրինակ, թող Ադրբեջանը ճանաչի Արցախյան հանրության անկախությունը։ Սա իդեալականն է, բայց սա կարող է, չէ, այդ գործընթաց խափանի, բայց մյուս կողմից անթույլատրելի ենք համարում նաև, որ ֆիքսվի, որ Արցախ Ադրբեջանի մաս է։ Սա էլ է մյուս ծայրահեղությունն է որ Ադրբեջանը ձգտում է հասնել։ Մենք հասկանալով, ըմբռնելով մեր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ, տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության, ասում ենք լավ, բերեք ծայրահեղականություններից հրաժարվենք, գանք ոսկե միջինը, թողնենք այս հարցը ապագայի վրա, քանի որ անհնարին է կարգավորել այդ հարցը հիմա, բայց փոխկապակցել մեկը մյուսի հետ եւ ասել, որ անպայման Արցախը պետք է ճանաչվի Ադրբեջանի մաս, որ Ադրբեջանը իրեն խելոք պահի, այսպես ժողովրդական լեզվով, այդպիսի բան չի լինելու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացնում է 2018 թվականից ի վեր բանակցությունների ընթացքում քննարկված ցանկացած նախադասությունից Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը տեղյակ է։ Այս դեպքում շատերի, այդ թվում նաև պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբ รา համյանի համար տարակուսանք է առաջացնում օրակարգում կրկին հայտնված Արցախի պաշտպանության բանակի կազմալուծման հարցը։ Անդիմադիր падգամավորը չի հասկանում, թե ինչու են այդ թեման քննարկում հայաստանյան եւ Արցախյան իշխանական շրջանակները։ Facebook-ում падգամավորը գրել է. Որքան էլ պաշտպանության բանակի կրճատումը կարևոր չէ ամբողջական, թե մասնակի ներկայացվի միջազգային երաշխիքների կամ Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորախմբի կազմի հնարավոր ընդլայնման համատեքստում դա անթույլատրելի է։ Մինչդեռ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները միակարծիք են, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահներն առանց անվտանգության երաշխիքների հստակ ձևակերպման ուղակի չեն կարող դուրս գալ Լեռնային Ղարաբաղից։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի, ռուս խաղաղապահների Արցախից դուրս գալու համար նախ պետք է ստեղծվեն համապատասխան պայմաններ։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների անվտանգության ապահովման հետ կապված բոլոր երաշխիքները ստեղծված լինեն, բայց այդ երաշխիքները ոչ միայն պետքա ստեղծվեն, այլև այդ երաշխիքները կյանքով պետքա փորձարկվեն։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները առանց նման երաշխիքների հստակ ձևակերպման չեն կարող դուրս գալ։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի եւ Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայվել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի ընդունած որոշման հիման վրա։ Գրված է, որ խաղապահները տեղակայվում են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության սպանությունները զանգվածային կանխելու եւ թույլ չտալու համար Այս հարցում ըստ Փաշինյանի կա եւս մեկ ներփություն. խաղաղապահները տեղակայվել են ցեղասպանության կամ այլ սպառնալիք կանխելու համար, բայց եթե Ռուսաստանը ցանկություն կամ կարողություն չունի երաշխիքներ ապահովելու, ապա պետք է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ֆիքսի իրողությունը եւ դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որ այդ հարցը լուծվի։ Միջազգային երաշխավորներ հարկավոր են նաև խաղաղության պայմանագրի իրականացման համար։ Այդ անհրաժեշտությունը ըստ Փաշինյանի հաստատում են պայմանավորվածություններից հետո ադրբեջանական սադրանքները, օրինակ սեպտեմբերի 13-ի դեպքերը։ Միջազգային երաշխիքների եւ երաշխավորների շատ ուժեղ ինստիտուտ է պետք, հակառակ դեպքում խաղաղության պայմանագիրը ուղակի թուղթ կդառնա, որը ոչ մի արժեք չի ունենա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ուզում է եւ կարող է այդ դերը կատարել։ Մենք ուրախ ենք։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ուրիշ խաղացողներ միջազգային, որոնք կարող են ռեալ այդ դերը ստանձնել եւ իրականացնել։ հա, Մենք պատրաստ ենք այդպիսի քննարկումների։ Այս դեպքում հարց է առաջանում ինչպես կարող են միջազգային երաշխավորները գործել, եթե օրինակ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին միևնույնն է չի զսպում ադրբեջանական սադրանքները։ Ես չեմ կարծում, թե դիտորդները այստեղ են ամեն օր հայտարարություններ անելու համար։ Կարծում եմ, որ նրանք իրենց գործունեության արդյունքում ավելի խորը հետևություններ պիտի անեն, եւ այդ հետևությունները միջայլոց պիտի փոխանցեն նաեւ դելիմիտացիայի գործընթացում ներգրավված անձանց պաշտոնյաներին եւ միջազգային հանրությանը։ Վստահ եմ, որ այդ հետևությունները կլինեն օբյեկտիվ։ Այսինքն նրանք հրադադարի ռեժիմի պահպանման մոնիտորինգ չեն իրականացնում։ Նրանց միսիայությունը ավելի խորն է։ Պրագայի հայտարարության համատեքստում, երբ որ կա ըստ էության ճանաչված սահման, նրանք պետք է ճշտեն հարաբերությունները այդ ճանաչված սահմանի հետ։ Իդեպ վարչապետն իր հարցազրույցում փակագծեր է բացել, թե Հայաստանը սահմանն ապառազմականացնելու ինչ առաջարկ է ներկայացրել Ադրբեջանին։ 2020-ին արված նույն առաջարկն ավելի է մանրամասնել Պրահայում եւ Սոչիում արձանագրված արդյունքներով, որպես հիմք ընդունվում է 1991 թվականի սահմանը։ Ստեղծվում է 6 կիլոմետրանոց ապառազմականացված գոտի։ Յուրաքանչյուր կողմի բանակի ստորաբաժանումները պետք է ամբողջությամբ 3 կիլոմետր գոտուց դուրս բերվեն եւ այդ հատվածի պահպանությունը հանձնվի սահմանապահ զորքերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից։ Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտում քիչ հավանական են համարում, որ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի մինչև տարեվերջ։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը համարում է, որ փաստաթղթում թուրք-ադրբեջանական նախապայմանների տեղատարափ է։ Ես չեմ հավատում խաղաղություն եզրույթին, դա խաղաղության պայմանագիր չէ, դա լինելու է պարտադրանքների նախապայմանների մի ամբողջություն, եթե կլինի, կբավարարվեն Ադրբեջանի շահերը նոր կլինի հայ-թուրքական հարաբերություններն բարելավում, բայց ես կանխատեսում եմ, որ թուրքական նախապայմանները նույնպես փաթեթով ներկայացվելու են Հայաստանին, եթե ներկայացված չեն, հրաժարվել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, ճանաչել Կարսի պայմանագիրը եւ երեք ամենավտանգավորը, որ ես ես տեսա Փաշինյանի ելույթում, դա Հայաստանի անկախության հռչակագրի շուրջ քննարկումներ սկսելու նրա հայտարարություններն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախօրեին վերահաստատեց իր պատրաստակամությունը ընդդիմադիր պատգամավորների հետ կիսելու, քննարկելու բանակցային գործընթացի նրբությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Համոզված է, որ դրանց ծանոթանալուց հետո դա որևէ մեկին հիմք չի տա ասելու, որ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության շահերին հակասող որևէ գործողություն է ձեռնարկել։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր։